ยะสมาเตติภะยะมารเตวากัตถปาทานังทาตุนามานามุปสักขโยคาทิสวปิจารัตนาฐานามิจิตังเยนวาทัสนังทุรันติกัตถกาลานิมานาตวาโรปาทิสายโยคาวิปัตตารปโยคาสุทัพโมชนะเหตุ พิมาตปมานาปุปโยคาพันธนาคุณาวจนะปัญหากาธนาโตกากตุสุจายะสัทาตุกามโมโรจเตธาระยะเตวาตังสัมปทานังสีราคาหานุทาสัปทาระปิอากุทาทุหิโสสุยะราธิกาปัญจสุนาอนุปติคินาปุปกตาโรจนาตาตาทัตถตุมัตถารมัตถามัญญาณาทารปานินิ าตยะถากรรมนิอาศิสัทธาสัมมุติพิยสัตตมยเทสุจา โยตาโรตโมกาสังเยนวากายิระเตตังกรนังยังกโรติตังกัมมังโยกโรติสักตาโยกาเรติสาเอตุยัสวะปริกาโหตังสามีลิงคเตปตมาอาลัปเนจัการเนตติยาสหทิโยเกจักปัตริจักเอตวัตเทจกสัตตมยเตจักเยนังควิการโรวิเศสเนจักสัมปทานเนจตุ ตินโมโยคาทิสวัปิจาอาปาทาเนปัญจมีการณเทจากามเทตุติยาการตานามัจันตสังโยเกธรรมปวัจนิยยุเตทัติพุทธิพุชาปทาหาราตารัสยาตินังการิเตวะสามิสมิจติโอกาเสสตมีสามิสราธิปติทายาทัสกีปฏิภูปสุตากุสเรหิจานิทารเนจาอนาตเรจา ภวจิตุริยาชาตินามาเตตติยาสัตมีนันจาชาติจาตุริยาปัญจมีนันจากรรมการณานิมิตเทสุสัตมีสัมปทานเนจาปัญจมยเทจากาลภาเวสุจาอุปัทยาทิกิสรวัจเนมันดิตุสุเกสุตริยาจาอิตินามกะเปการกะกะโพชตุกันโดการกะสุตังนิธิตัง